Gjithashtu edhe pejgamberi alejhi salatu ve selam, ku e ka të gjithë, emrin e pejgamberit e bon eda, e në ma, pa ku ka ndalu pejgamberi sallallahu teala alejhi ve selam, edhe ai ndalu edhe nuk e në në të selam. Qita njerëz që e bojnë itaat Allahit edhe pejgamberit ku jërë, Pej kujna jonë ata që u ka dhonë Allahi nimete të mdhaja, minen nebijine dhe sidikine dhe shuhedaj dhe salihin, bashkë me pejgamber, bashkë me ata sidik njerëz të drejtë, Kush nuk është me Allahin e me pejgamberin në dynjatë, runa Zot ka dhereve, edhe në ahiret nuk është me ta bashkë. Për këtë sebep, na muslimontë në dynjatë sa të jemi, duhet me bo itaat edhe me punue, ku është, ku ka urnu Allahi edhe ku ka urnu Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Ma li erake mahzunen, çka ki ti që po të shoh shumë n'kujtim diçka mahzun, kale, u kthye ai tha, ja nebijallah i tha pejgamberit, shej'un fekkertu fihi, një punë tha që e mendova, qajo punë m'ka shti e jom mërzi, fe kale ve ma hije, U kthye pejgamberi i tha çka është ajo punë që ke menduar ti dhe t'ka mërzit? Ky tash u kthye tha nahnu nagdu alejke ve neruhu, na në sabah si po çohem po vim te ti, edhe n'akshom prapë po vim te ti, Nesër kur shkoj në ahret ti shkon me pejgamberna, e na nuk mundum me të pa mo ty me sy. Se ti shkon n'derexhet nalt, e na jesum n'derexhet poshtër. Dashnia e Muhammed alejhi salatu ve selam, e ka shti ato në mërzi. Në sikur në ni qetër hadis pejgamberi sallallahu teala alejhi ve selem në këtë njoni tha, Ja Resulallah, mete sa'a, tha ja Resulallah, kur është kiameti? Pejgamberi u kthy i tha vejlek, tha, mjeri ti ve ma adedte leha, tha ça po vet për kiamet, tha çka ke bo hazër ti për kiamet, kur të jesh para Zotit që po vet për të. E a për ata për po thot çka thonë ata vetë, ah mjerë të matë mjerë, të kishum bo itaat Allahin dhe pejgamberin, sa jem konë në dynja. Inshallah Allahi s'na bon asi me konë pej atyne, për mos me thonë mjerë të matë mjerë ditën e kiametit, sa të jemi në dynja, duhet me bo ibadet, e me lutë Allahin në gjelon, edhe që mshehen mrena, ma shumë që i qet në sherr e insanit. S'ka kurr që për një si kjo. Dhe tuhibbune rruh, dhe rruhu lil-lah, edhe e doni shpirtin, po shpirti është i zotit xhel-le, ve jes'eluneke anir-rruh, kanë vetë, jahuditë, kur shkun me vetë, e kanë vetë për tri sene, se i thamë, Një të ku jes po shkoj, madhë një lau qka me, e morë mirazi. Nashta që edhe ata mirazi kja shkoj në shirë, në kohë dhe një veti të ne, ajë për ajë më marë ma shumë, me morë ajë ma shumë, edhe buhen ka shumë të, e ti buhe shumë lamë, kjo mundë me botë trupa të, e runa që të ka të jetë me jara për alemi, si kur që ka thonë ajë, po thëmë edhe u, nuk jënë tonat kësene në lazën, Vallahu inde, vallahi indehu husnul meab. Por, te Allahi çka kini me gjet, ma të mira jon ato kur shkoni te Allahi, punoni për qato se ato jon ma të mira, se sa që jon këtu. Se jon ma të mira ato, pra se veç qato jon hem ma të lehta, që s'un e din insani sa kah të mira, por janë gjithmonshme e nuk hupen kurr. E këto sado që me kon të mira dhe me jau desht zemra, prapë se prapë mos ju lan, mos nuk janë me juve, atëherë si ni kurrgjë, hin në gropa edhe t'i shkon. Por, ja Muhammed, thuju ti këtyne, insanve, kul e unebbiukum, bi hajrin min dhalikum, A ju ka dhe ju në juve që qka jo në matë mira se që duhet që i në gjithë i krejtë në. Gjennat në të gjërimin të ahti her e në haru ka në ti në fjo. Te Allah i ma hajrë janë gjenneti që jetë në rekat në rëto gjithë mund të kini me konë. që i njeh Zoti përpara vllazën muslimon. Me këto do të thom që na sa jemi të gëzushëm me sene n'dynja, prapë se prapë jon kurgjo, na veç çka kemi te Allahi, çka na ka dhon Allahi, qato jon gëzim edhe qato jon të mira. Një herë njoni në Hajber, fitoj shumë, edhe shkoj te pejgamberi alejhi salatu ve selam, fitoj me tregti. E i tha ja Resul Allah, tha rebihtul jeume kethiren, tha shumë kum fitu sot, tha ha, tha kum fitu e tha 300 dirhem. Uh, tha pejgamberi alejhi salatu ve selam, tha ah me të për ty, Anë në ahiret, kur insani as din m'u mërzit, as kurr insani s'ka m'u idhnue ymër e vetë, se Zoti xhelal në xhenet s'ka falë sen që i duhet insani. Në dynja edhe me pas pasuni, prapë se prapë Zotin në këtë të insani ka shumë që shkitet mërzit. Ashtë për këto lidhje me këto po hinë pak e shumë, qysh e kanë deshtë Pejgamberin, salallahu teala alejhi ve selem, myslimanët e përparshëm, e sa, si femna, si mashkuj, edhe qysh duhet me e deshtë na Pejgamberin, Ebu Sufjani u çu në kom, e e thirri atë Hazreti Ali, edhe i tha pash Allahin, a është gjallë Muhammedi, a është gjallë Pejgamberi. Tha tuj vallahi, gjallë edhe me mund kofte. Muhammedi Alejhi Salatu ve Selam tu konë në qit gjendje, Hazreti Ali e kap e çon në kamë e dreqit,